je jedan radio More. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo, nakon ovog e, uvoda meni ne preostaje ništa drugo nego da vas lijepo pozdravim e, i da pozdravim e, Anu Golja, udruga Žmergo i ovu emisiju Zelenog telefona. Ana, dobar dan. Lijep pozdrav svima. Evo, na samom početku, naravno, kao i obično, podsjetimo se malo što je to zeleni telefon. Zeleni telefon servis je građanima na koji svaki građanin može nazvati na broj 072 123 456 ili kod nas direktno u Žmergo i prijaviti bilo kakvu štetu, problem ili nešto što je vidio u okolišu. To može biti stvarno različite stvari od zagađenja voda, mora, tla, e, zraka, e, mhm. buke, stvarno dobivamo <clears throat> različite prijave mi te prijave e, onda zapišemo, provjeravamo i prijavljujemo dalje nadležnim službama. Znači u e, Hrvatskoj to je deset udruga koja pokriva mrežu zelenih telefona Hrvatske, svaka pokriva svoju županiju, a neke od njih pokrivaju susjedne s obzirom na to da tamo nemamo recimo dovoljno udruga. E, u Primorsko-Goranskoj županiji kada nazovete na broj 072123456 koji inače po redovnog poziva, znači nije ništa nešto ekstra skuplji mhm. ili, ili manje skup, dobit ćete udrugu Žmergo. Znači automatski vas on poveže za vama najbližu udrugu. E, Ana, kad smo govorili e, naravno o zelenom telefonu, e, koliko je on zapravo zvonio, zvoni li on i što imamo najčešće od pritužaba, a posebno u našoj županiji? Pa evo, baš sam jučer gledala, imamo 94 prijave ove godine, mhm. to je stvarno u povećanju u ovoj godini koje možemo vidjeti i najviše se prijavljuje otpad. Znači 70% otpade na otpad, bilo da su to pitanje građana mhm. kamo odložiti koju vrstu otpada, znači na, mhm. na koji način pravilno zbrinuti otpad, Bile su prijeve građana da vide divlja odlagališta ili da je neko nepravilno bacio nešto u neku kantu koju ne smije. mm Znači to je otpad, ali definitivno je otpad. Mhm. S tim da imamo ove godine stvarno povećani broj prijava vezan za um, inu rafineriju nafte tu u Rinju. Evo i u nedjelju smo dobili prijavu da se je opet nešto izlilo i da opet se skuplja. Evo, svjedoci smo i još jednog e, vrsta o, zagađenja u principu e, i onoga što se događa na srdočima. Da, na srdočima, to smo zamolili znači građane da nam javljaju čim većem broju ukoliko osjete smrad jer postoji inicijativa koja želi, vidjeti, koja želi raditi na tome da se tamo ne spaljuje više otpad. Mhm. Tako da svi oni pozivaju sve građane kojima to smetaju da čim više prijavljuju da, i, da imamo dokaz da se to stvarno dešava. Evo puno se toga e, dešava, nekako je kraj godine. Mi bi našim slušateljima koji obično e, eto da budu potaknuti e, da nazovu ako imaju bilo kakvu primjedbu, ako vide bilo kakav problem u okolišu, tako smo evo pozvali i danas neke E, od njih e, da nam se e, jave, pa evo poslušajmo šta nam neki od naših slušatelja dojavljuju. Brinu o čistoći, a njihov nemar zagađuje okoliš više nego treba. I nije pošteno da se tako radi. Svako bi trebao imati svijest, kao što ima u svojoj kući, potrebu da se bude čisto, tako još više za okoliš, jer je vezano i za druge ljude. A, ovaj, ste vidjeli kako divlje odlagalište i nekakav drugi problem pa da ste prijavili? Pa nisam ja prijavila, nego kad vidim ja onda jednostavno našpotam takve ljude. super. Hvala ti Zlatice. Evo čuli smo jedno, jedno možemo tako reći od mišljenja e, koji su sve problemi u okolišu, pa možda Ana da prokomentiramo ovo što smo čuli. Pa vidimo da se opet prijavljuje otpad. Znači, ljudi to najčešće uoče, to je stvarno posvuda oko nas i to većinu ljudi smeta. A još uvijek imamo građane koji su nemarni i koji umjesto da bace u kantu, bacaju pored kante. E, imamo one građane koji e, u potrazi za plastičnim bocama izvade sav, sav ovaj, sadržaj kontejnera pa je to sve okolo vani mislim da bi trebali to onda i vratiti unutra ako već traže ono što mogu prodati. I naravno e, ima onih građana koji jednostavno ih nije briga i umjesto da odnose na reciklažna dvorišta, ono što smo imali prijeve u sam meter, a to je da umjesto da odnesu na reciklažno dvorište fotelju, kauč e, ili bilo kakvu drugu elektroničku opremu koju imaju doma, oni bacaju to okolo u okoliš um, i na taj način. To, to stvarno sve više i više ljudima smeta. Evo u svakom slučaju da sve više smeta, da čujemo još e, jedno od e, mišljenja, još jedno od e, pritužbi upravo o ovome što ljudi zapravo vide kakve probleme u okolišu. Problem okoliša je što se puno otpada baca u prirodu, u šume, a mislim da bi se to moglo riješiti kada bi bilo više baja gdje bi ljudi bacali taj otpad. Evo doista slažem se s ovim što je e, ova djevojka, mislim da je djevojka rekla, e, barem po glasu. E, mislim da je to za neka gradska naselja, pogotovo gradska naselja, čak i manje četvrti, no, tipa gdje se nalazi nekoliko ili nebodera ili petorokatnica ili tako nešto. Mislim da bi trebalo imati sluha da se e, možda postavi kakav e, veći kontejner ili veća baja za cijelo taj dio naselja gdje bi ljudi donijeli e, nekakav od svojih krupnih otpada i naravno gdje bi se to netko redovno praznio. Ne da recimo dva mjeseca, tri mjeseca stoji nekakav stari madrac pod navodnicima kraj baje i niko o tome ni a. Niti obližnji predsjednici ili povjerenici zgrade, niti onaj koji je to bacio, niti ona dežurna služba koja svaki dan prazni te kontejnere iz čistoće. Što onda? Pa on to je isto jedna od stvari koje smo pričali u prošlim emisijama, to je e, taj koji je bacio taj madrac, treba ovaj treba... još uvijek stoji. Da, oni se treba... prolazi svaki dan. Mm, čistoća mora za to uzeti poseban kamion. Znači to je nešto što bi trebali da kaže oni staviti... svojim službama, recimo. E, povjerenici četiri, četiri peterokatnice okolo svi gledaju u taj madras i prolazi. Dječji vrtić je tamo. Isto tako. Nevjerovatno. Ok, ja ne kažem da je to lijepo i mislim da je taj gospodin koji, ili gospođa koja je to bacila tamo, taj madrac, je ona pogriješila. I ona bi trebala snositi trošak za odvoz takve stvari. Znači, to je nešto za šta se naručuju posebno baje. Ili se odnese na reciklažno dvorište. Ako izlazi čistoća, i ako je toliko građana koji bacaju to okolo i čistoća mora svaki put sa posebnim kamionom izaći mhm. van, to onda nama poskupljuje svima račune. Mhm. Jer upravo na taj način se nama e, računi, da kažem, deblje Mhm. Zbog toga što ljudi neodgovorno bacaju okolo i oni uvijek moraju imati da kažem, veći račun u, zbog toga što računaju da će mhm. biti upravo ovakvih slučajeva. Znači, to je sve nešto ekstra. Kada bi se mi držali reda, onda bi i naši računi bili jeftiniji. I to je grozno jer onda dan, ovako to gledamo cijelo vrijeme, svih živcira, niko ne vidi onoga koji baci, a i onaj koji vidi neće da proziva, što je veliki problem jer onda kako ćete naplatiti toj osobi, a kada bi se naplatilo toj osobi koja to baci i tako još njima deset, onda jedanestom ne bi palo na pamet da baci to tako, nego bi naručio baju jer bi znao da mu je baja jeftinija. Evo, definitivno e, slažem se, ima puno mogućnosti, ne znam, e, mogli bi sad pričati i o nekakvim našim iskustvima iz inozemstva, ali vjerujem da ćemo imati prilike i o tome e, pričati kako se oni rješavaju starog namještaja, kako se oni organiziraju te svoje sajmove ili u svojim dvorištima i prodajni čak ili na neki <laughs> način starog namještaja ili nekih takvih e, stvari. I sad ćemo naravno još otići do još jednog mišljenja e, od nekih od... Naših sugrađana. Tako je. Zagađenost okoliša je veliki problem kao kod nas u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu. zbrinjavanje otpada se ne vrši na adekvatan način. E, neke zemlje su to malo bolje riješile, neke je puno lošije i mislim da je to, da bi sve vlade ovog, svijeta morale se puno više s tim e, puno više ulagati u taj problem i što hitnije, jer je dosta, naša planeta dosta već zagađena. Evo, čuli smo gospodina koji i to, ipak se na neki način osvrće i na prozivanje i ministarstva da se što više angažira, možda da se nadovežemo na ovo što smo malo prije rekle eh, o iskustvima eh, vani eh, među drugim zemljama, upravo kako oni rješavaju takve probleme. Da li je to samo u zvanoj regiji problem ili je to šire, mislim da nije. Pa negdje je gore, negdje je bolje, ali mi imamo tu pored nas odmah prvu državu, a to je Slovenija koja ima stvarno dobre primjere ja bih rekla da neke primjere imaju fakat i odlične. Mhm. Recimo Vrhnika koja je krenula sa Zero Wasteom, čak i Ljubljana koja je krenula sa Zero Wasteom, znači sa nula otpada. mm ima i, recimo u Vrhnici imate kako se rješavate starog namještaja, odnosite na jedno veliko reciklažno dvorište gdje se e, onda taj namještaj sortira, popravlja i nanovo prodaje. Tako da vi ako ne želite kupiti neku no, neki novi e, komad namještaja, idete tamo i po jeftinoj cijeni kupite nešto što je popravljeno. mm Na taj način M ne stvaramo manje otpada, Em ovaj, omogućavamo i ljudima koji nisu, nemaju visoku platežnu moć da si kupe namještaj koji im treba za kuću. Mislim da je to jedan odličan način i da je to nešto što bi trebalo eh, i u Hrvatskoj u puno većoj mjeri eh, ovaj, zaživjeti, odnosno uopće zaživjeti. Fond za zaštitu okoliša je obećavao da će eh, ići novci prema takvim stvarima, međutim još uvijek ovaj, te novce nismo vidjeli a, tako da ja se nadam da će to uskoro ići. A, nešto slično radi e, Krka iz Knina sa igračkama gdje imaju knjižnicu igračaka gdje stvarno možete donijeti sve igračke i onda mhm. ljudi mogu posjeđivati, odnosno djeca posuđuju igračke. To je znači jedan način na koji možemo isto smanjiti otpad. Tih načina ima jako puno, ali mislim da je glavno kada se država odluči u kojem smjeru želi ići. E, tu nam je opet može biti primjer Slovenija koja je odlučila da krene u kružno zeleno gospodarstvo i mislim da su na dobrom putu. Evo i zadnji e, pred niti manje od mjesec dana kad su nam bili predstavnici iz Slovenije i predstavnik iz ministarstva, baš nam je pričao o tome kako je e, Slovenija zapravo krenula tim putem i kako im dobro ide. I mislim da je to stvarno ništa na što se možemo ugledati. Evo, u svakom slučaju, Ana, eh, na neki način samo kratko ćemo, eh, koji obično reći nekoliko korisnih savjeta za sve naše građane, kako reagirati, što napraviti eto, kad, eh, pripre, kad vide, kad uoče neku od nepravilnosti, odnosno problema u našem okolišu. Znači, bilo da je to madraci, bilo da je to da je to... Ne, ne znam zašto sam ja zapela za to, ali evo, gledam svaki dan. A, normalno, e, gledam svaki dan. Čak i recimo da imaš nekakav madrac pa da, da su mačke na njemu, pa da napraviš neko dijelo na neki način. Ali ovo, kiša pada, bacaju se kartoni, ostalo smeće, sve na taj madrac, sve se očisti, ali madrac ostaje. Da, s druge strane, <laughs> azili bi bili sretni da dobe madrace na kojima će spavati psi ili mačke. Tako je, tako je. Njima, Kažem, uvijek fali takvih stvari, da e. ne govorim jer se to tamo vrlo brzo i prlja i uništi i tako dalje, tako da njima bi bilo super da mogu zamijeniti i da dobe nove, a s druge strane mi bacamo. Evo, to bi bilo isto nekako, kajmo reći, Evo ja e, ću se osobno potruditi e, da ovih dana riješim taj problem i da kažem kome sam se obratila jer je to opet u mojem dvorištu da to tako kažem pa ćemo nastojati to <laughs> riješiti vezano uz to. E, ja bih rekla definitivno treba pofotkat bilo šta, da li da vidite madraci ili bilo šta drugo ili čak i ako vidite da su baje prepune i da se to često dešava i da mhm. vidite da, da ima potrebe za novom bajom. Uh ja vam predlažem da fotkate i da zabilježite kad se to dešava. I onda takve stvari redovito šaljite na komunalno društvo, ali isto tako i komunalnom redaru. Nakon nekog vremena, kada vi šaljete konstantno kako je sve prepuno i kako je puno smeća okolo, oni se neće moći oglušiti na to i morat će napraviti nešto u tom, u tom smjeru da dodaju ili baju mhm ili da naprave dodatnu edukaciju za ljude i objasne na koji način mogu pravilno zbrinuti otpad. Evo, još kratko samo, Ana, da se podsjetimo kad je stvar velike hitnosti, kad je možda vikend, nekakav praznik ili e, kome se onda obratiti u toj nekoj hitnoći. Znači uvijek možemo zvati broj 112, tamo se zabilježe svi pozivi, ali oni isto tako e, sve vaše prijeve upućuju dalje nadležnim službama. Tako da, e, da je bilo kakva opasnost u, okolišu ili bilo što da se desi, uvijek možete na to. Znači bilo bilo šta, bilo buka, bilo zagađenje, bilo nafta, bilo more, vode, bilo šta, uvijek se može zvati 112, oni znači po hitnom postupku, postupku dalje to prosljeđuju nadležnim službama. Evo, e, čuli smo sada e, nekoliko prijava na zeleni telefon, čuli smo sada nekoliko korisnih savjeta. E, imamo još puno zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti, ali o njima ćemo govoriti u drugom dijelu naše današnje emisije i što drugo nego vam poruči da ostanete uz nas jer nam slijedi jedan zanimljivi zeleni filmski festival. Brasil para je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. dalje s našom emisijom zelenog e, telefona. Ana je i dalje uz nas i Ana će nam evo e, najaviti nešto što nas ovih dana očekuje. A inače jedan zanimljivi zeleni filmski festival e, i to u organizaciji udruge Ekološko-socijalni forum. O čemu se radi, Ana? Pa evo, festival je počeo jučer i traje do sutra, znači traje nam tri dana. Ima jako puno različitih filmova sa različitom tematikom, ali sve se vezane za održivi razvoj i ideje i vrijednosti koje potiču zaštitu prirode uz čim e, snažniji socijalni angažman. E, što se evo meni samo po sebi sviđa, vidjela sam i naslove, ima i opise filmova, mislim da je mhm. jako zanimljivo i mislim da je vrijedno pogledati, pogotovo jer ima to, ima primjera iz različitih, iz različitih zemalja, ima loših primjera e, i dobrih primjera. A, tako da mislim da je zanimljivo ovaj, i, i, da kažem iz jedne okolične edukacije. Mhm. E, I uz to je i ulaz na sve projekcije i predavanja besplatan. Održava se u Transandriji, znači mhm. Riva Bodoli 1 u Rijeci a, i imate cijeli program i sve što, što se dešava ono, napisano na njihovoj web stranici koja je ZFF, e znači Zeleni mhm. ekološki filmski festival, a, e, znači .com.hr kažem, ima i čak i, ima i filmova i za djecu, tako da mhm. stvarno ima različite tematike, različite, različite uzrste, pa predlažemo da svi pogledaju. Evo, vjerujem da će biti svima ovo vrlo zanimljivo. Znači, još uvijek možete otići u dvoranu, eh, u dvoranu Transadrije. A danas, eh, evo o ovome ćemo i mi još najavljivati. Danas nam kreće još jedna eh, zanimljiva jedno zanimljivo događanje, a radi se naravno o onom što nam se događa u Opatiji i tu ćemo imati i svoje, svojega da tako kažem, izvjestitelja sa lica mjesta, a na licu mjesta nam je Martina. Martina? Halo, dobar dan. Ma je li zima? O je, malo je zima, ali dobro, ovo sunce nas lijepo grije pomalo. Evo ga, pomalo, sve jače i jače, onda ćemo oko podne jedan onako bit nam vruće i onda opet popod na večer e, e, cupkanje, je li tako? E, pa, <laughs> Da. Idemo e, u sklopu tjedna zdravlja, e, možda da još najavimo e, prije toga Ana, o čemu se zapravo radi i što nam Martina radi u Opatiji na Merkatu? Znači, Božićni Merkat je zamišljen je u tri dijela, svaki tjedan je vezan za jednu drugu tematiku, ova tematika, tematika ovog tjedna je tjedan zdravlja, tako da je Žmergo odlučio uključiti se u to i danas od 9 do 1 radi smutije ispred Merkata. Tako da svako ko želi probati smuti koji nije do sada probao, znači zelene kašaste sokove, može doći i probati. Naša Martina ih radi. Evo ga, Martina, kakav je odaziv? Ima li znati željnika? Naravno da ima, čak i školske djece koje su uspjeli doći znači, na marendi malo probati smutije, ljudi Aha. su jako oduševljeni, znači miješamo znači, različite smutije, imamo i zelene i narančaste, znači tu kombiniramo stvarno svašta. Mhm. ali većina tih proizvoda, to je svi naši proizvodi su od e, ekoloških izlagača koje mi inače imamo na našim sajmovima. Uh, znači sve su to iz eko uzgoja. Uh, da mogu i najaviti, znači ovu subotu imamo i Eko sajam 17. u 9. ujutro do 1.30, tako da, da se tu možete posjetiti. Ali naravno isto pozivam sve građane koji su zainteresirani da nam dođu i pridruže nam se ovdje u Opatiji na našem smuti vanu e, Martina, interesira me onako, jel to ide po bojama i što najbolje ide, što ljudi najviše traže? Pa ljudi nekako najviše preferiraju ove zelene smutije, znači mi ih radimo od špinata ili blitve ili kombiniramo jedno i drugo i onda još stavimo malo jabuke, kruške, banane, malo meda i isto tako znamo staviti zobene pahuljice i e, malo oraha i eventualno malo e, aronije čisto da onako neku notu lijepo. Ne sumnjam, ne sumnjam u to. Evo, e, znači to se napravi e, sok, radi se s vodom ili? Pa možete... Da, da, sa vodom, sa vodom se sve to miješa, tako da jer neki ljudi ne znam, ne, ne podnose možda laktozu i jer jednostavno ne vole sa mlijekom raditi pa smo se odlučili za vodu i stvarno ljudi su dosta oduševljeni. Da, doma uvijek možete probati i sa mlijekom i sa kefirom i sa jogurtom. jogurtom. Znači što god vas veseli, mi smo nekako odabrali vodu, to je najjednostavnije, možda naj, najmanje problematično. Mhm. Imamo i dva blendera, tako da kogod želi probati bilo koji znači, vrst od toga, uvijek vam se može smiksati i kažem, ono, najbolje je uvijek imati ekološke proizvode, onda se ne morate brinuti da li su vam špricani s pesticidima i ostalim stvarima. Evo, u svakom slučaju, Martina, još da pitam, tko je sa tobom o, sa nama su naši volonteri iz udruge Žmergo, znači vijest volonteri, naravno i naše drage Šepice i, <laughs> i drugi zaposlenici, pored Ane koja je s vama tu u studiju. Evo, doista sjajno, pa mi e, ćemo pozdraviti sve. E, na vama je još jednom da pozovete da dođu e, ljudi, da probaju ono što vi radite. Evo, za sada vodi nekako taj zeleni a vjerujem da ima još e, drugih e, mogućnosti i naranđasti, mrkva i možda crveni, ja bih voljela, evo ga, naravno, naravno. <laughs> i do cikle i do ono, aronije. Evo, aronija posebno. Ja volim kad je aronija, onda bude onako o, često pa onda da, Da, evo, puno je, puno je razloga zašto e, doći i pridružiti vam se i probati jedan od vaših proizvoda po želji. Je li tako? Tako je, naravno. Znači ja još jedan put sve pozivam da nam se pridruže ovdje na Merkatu u Opatiji. Mi smo ovdje do jedan. Tako da pozivam svih da se jednostavno pridruže i da e, probaju našu ukusnu smutije. Evo ga, hvala lijepo Martina, pozdrav i e, svima vama koji ste tu iz Udruge Žmergo kao i europskim volonterima Udruge Žmergo i Španjolske, Litve i Rusije. Pozdrav. hvala, vam, doviđenja. Evo čuli ste što nam je rekla Martina, što vas očekuje u opati, e, naime sami cilj ove manifestacije e, je zapravo skrenut pažnju na ovu prehranu i na neki način vrlo lako jednostavno e, i promovirati ovo, ovo što, što zapravo radite i to način na koji možete vrlo brzo i vrlo lako unijeti količinu potrebnu voća i povrća. Pa da, jer tu idu svi, znači na taj način način možemo iskoristiti sve vitamine i minerale ako, e, ako ih kombiniramo recimo sa čija sjemenkama koje imaju puno mhm. minerala ili ako koristimo e, ne znam, prah od aronije dobit ćete željezo, znači svi koji imate recimo pomanjkanje željeza na taj način možete donijeti ajmo reći, povećati količinu ovaj, unesena, ne samo da jedete špinat, iako možete i aroniju špinat, pa onda automatski imate duplo unos, da, da, da, željeza, evo. Vrlo jednostavno, a eto tako nekako... Vrlo efikasno i ja mislim da većina ljudi se odlučuje ovaj, probavati upravo zelene e, jer oni izgledaju možda onako najčudnije nama jer smo naviknuti piti e, ovaj, ajmo reći nekakve bljeđe sokove ovaj, onda ovdje mogu probat pa reći ajoj, ok, ne sviđa mi se, ali sviđa mi se pa ću doma probati ili ne probati dalje <laughs> raditi. Evo u svakom slučaju meni se javlja ona, ona ponekad bi <laughs> e, nasmijalo me ovo, e, s obzirom da mnogi naši e, nakon nekakve neprospavane noći pod navodnicima ujutro znaju si pripremiti najčešće nekakav svježi sok, da li od rajčice od, <laughs> ili od nešto u tom kontekstu. Pa Onaj mamurluka i to izuzetno dobro da, celeri dođe. Po, pomidor, da. Evo ga, celeri pomidor, naravno. To je još jedan od, e, e, kažem, prijedloga. A u ovom našem malom, kako smo ga nazvali, kako ste ga nazvali, Eko Kutku gdje smo vas pozvali e, na dva zanimljiva do sada događanja, a to je ovaj Zeleni filmski festival, u organizaciji udruge Ekološko-socijalnog foruma i naravno tu je udruga Žmergo gdje smo vam u sklopu tjedna kako organizira udruga Žmergo e, tjedan zdravlja božićnog e, merkata koji je to traje od 9 do 13 sati e, gdje možete probati doista vrlo ukusne možemo reći sokove, napitke koju pripremaju oni kao i njihovi europski volonteri. Idemo mi sada do još još dvije najave, jednu već znamo, a to je ova publikacija koju mogu ljudi dobiti ovdje kod nas, koju djeca sa zadovoljstvom listaju i proučavaju, moram to reći a letak, odnosno publikacija je Možeš i ti. Kako ide s njom? Pa evo, moram priznati da svi koji dobe ruke su oduševljeni i kažu ajme pa ovo je nešto što bi stvarno svako trebao imati. Mhm. A, publikacija sa 20 korisnih savjeta kako riješiti 20 najčešćih problema koje mi imamo ovaj, prijavljen na zeleni telefon. Znači kome se obratiti, kada, na koji način, šta, šta vam se potrebno. Tako da ona je ilustrirana pa je onda još i ovaj, na taj način zanimljiva i lijepo izgleda. Tako da, evo, stvarno svi su oduševljeni. I za djecu i za odrasle. U svakom Točno slučaju, za sve generacije doista uh, prigodna. Ja, e, ja bi ponovila, znači mjesta na koje možete mhm. dobiti je na e, bilo kakvom događanju Potpuno od žmerga. Besplatno, da. da. uvijek besplatno. Možete na bilo kakvom događanju od žmerga, da li sad na Eko Kutku, u subotu na sajmu, možete dobiti u Rijeci u Info, u Bakru, evo ovdje u Pomorskom radiju Radio Bakar. Tako mhm. da ovaj, dođite svima po je dostupna. To svima je dostupna, dostupna i na internetu. Ko želi svoju elektroničku verziju, možete otići na stranice od žmerga i skinuti emisiju. Evo, u svakom slučaju još nam e, preostaje da najavimo jedan kao i obično lijepo posjećen, nadam se da će vrijeme poslužiti e, Eko sajam. Pa da, još jedan, biti ovo nam je sad zadnji ove godine e, mhm. u Opatiji, zadnji u Opatiji ove godine, to je 17. znači mhm. od 8 do jedan po običaju imamo e, ekološki sajam, sve ove namirnice koje sada možete probati u smutiju, možete, e, možete sada probati i na E, možete, ne probati, nego možete ih kupiti lijepo na sajmu, da budete sigurni što miksate i što mhm. pijete i uh, isto tako biti će, biti će e, svih različitih proizvoda, tako da možete tu se i obskrbiti sa različitim stvarima koje možete podariti svojim najmilijima za Božić, kao što je mhm. med, različite marmelade, i čak i kozmetika. Evo, ja, meni se jako sviđa ona labela, odnosno e, melemi za usne i kreme. Ja stvarno Koristan volim... poklon, evo o čemu to... smo malo prije govorili, je pa li tako? Točno to, to i recimo ja baš volim kad dobijem za Božić onako jednu marmeladu ili med, to je meni tako. odličan poklon. Evo, vjerujem da će se mnogi odazvati i doći e, u subotu 17. na tržnicu gdje je eto prisutna Žmergova tržnica, Započinje, kako čitam i u programu Adventa u Opatiji, e, u 8 sati. Da i uz vas će biti zanimljivih e, događanja i ulični zabavljači, bit će doista... Biće svega u opati, Biće tako... svega, vjerujem, i edukativnih radionica, a evo prije svega svako od vas dobrodošao na Žmergo tržnicu. kako piše u ovom katalogu Opatije Advent. Jel tako? Točno to. Evo, drago mi je, e, naravno, da smo... E, se vidjeli da smo najavili ovako sjajna događanja, a kako će nam to sve proći imamo priliku e, našim slušateljima reći u idući utorak u idućoj emisiji Zelenog telefona. Da. Evo, sa ovom e, naravno najavom kako će biti i na e, brojnim eko događanjima u našem kraju, kako će biti i e, na ovoj promociji Zelenog filmskog festivala, kako će nam proći eko sajam, ali eto i na neki način vidjet ćemo da li ćemo riješiti neka od danas najavljenih i rečenih pitanja kakvi su to problemi u okolišu u sljedećoj emisiji Zelenog telefona i danas s nama je bila Ana Golja iz udruge Žmergo Opatija. Emisiju je realizirao Maroje Mustapić, vodila Alenka Denona Mustapić. Do slušanja. ljubavi Sada evo odlazim Idem da se ne vratim Svakom pa i ovom slu Jednom mora doći kraj Ostaje nam samo još Ovaj zadnji zagrljaj Sad samo sanjaj, sanjaj Kad si sliku za uvijek Sad samo sanjaj, sanjaj kad si sam Sanjaj, sanjaj kad trebaš bijeg Čuvaj, čuvaj u srcu svom Ovu sliku za uvijek. mi san Dragi prijatelji svi Ovaj smješak maleni Suze neće sakriti Jer od uvijek znali smo Jednom ovaj dan će doć Kada svako od nas sam Svojim putem mora poć Sad samo sanjaj, sanjaj Kad si sam sanjaj, sanjaj kad trebaš bijet Čuvaj, čuvaj u srcu svom ovu sliku sanjaj side da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.